Mirë mëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit i hapur edhe për sot këtu në Radion Kombëtare Club FM. Edhe në ekranin e Klan Plus, mirë mëngjesi Jeri, mirë mëngjesi Altin Olta dhe Lori. Mirë mëngjesi. Dhe mirë mëngjesi juve kudo që të jeni, ju urojmë një ditë fantastike. Është e fundit e majit sot, mm -hmm. ditë e enjte miq të dashur. Data është 31 dhe kaq, kaq. S'kemi çfarë të themi më. Iku, domethënë. Iku. Ia thamë që para 10 ditësh. Jo, po këtë po mendoja që ky muaj maj pati që të gjitha brenda. Mhm. Mm pati uh, dram, tragjedi, Pati humor, ku di unë tani e kam fjalën në terma të motit. Thriller po, gjithashtu. Po, gjithçka. Breshër ra në maj. Shi e mbyti. Shi temperatura të mhm. ulta. Mm -hmm. Temperatura shumë e lartë. Njerëzit që ankoheshin thoshin na kalbi, kalbi, kalbi dhe pastaj në fund fare, na thau, na thau, na thau. Jo, po është edhe vapa tani. Po, shumë vapa. Ri ankohen për mm. vapën, mm. është ja, nuk rrihet kështu, nuk bëhet kështu. Kështu që majin e kanë sharë që të gjithë, domethënë nga data 1 deri në 31 për uh, gjithë fenomenet e motit që ka paraqitur. Por por largohet tani. Dhe nuk di se ç'do të bëhet. Kokulur. Dhe me bisht ndër shalë, po. Me bisht ndër shalë. Thuhet në të tilla raste. E vërtetë, po. Ëh, po jo, shiko, është është ai ambienti aty është shumë i mirë. Po po. Mhm. Dhe ka qenë gjithmonë, domethënë është bërë një punë e lezetshme restauruese është si kthim në identitet pak a shumë. Më në fund. Se ashtu ka qenë. Është më bukur se identiteti në fakt. Dakord, okay. E ka bërë dhe më bukur se sa identiteti, domethënë është si... E pranojmë. Si gjë e re, apo jo? Po, Ngaqë e ke harruar se si ka qenë dikur, pra në e. Sa i përqenë më shumë se Butrinti, kjo thotë kjo më shumë se Butrinti. Po gjithsesi, po, varet se si e shikon. Dua të them që është është një hapësirë e cila ka qenë gjithmonë atje i ka përkitur këtij qyteti dhe tani rikthehet. Dhe janë taksat e tua, Olta të miat gjithashtu, po, edhe ca nga të Jerit. Po, vetëm ca. Pak nga ti, pak. Po po them pra se fare se ty mund të kemi çuar ca për atë korsinë e biçikletave që ke aty afër shtëpisë. Do ta përdorësh më shumë, po. Etj, etj, etj. Po që i kthehet qytetit është mirë. Se në Tani... korrik për shembull gusht në Tiranë duhet ta pranojmë që të gjithë. Plas derri, po? Mm. Natyrisht. Po. Plas derri, plas derri. Dëgjon vetëm kështu puf, puf. Plasi derri. Derra që plasin. Dhe dhe meqë në Tiranë plas derri, ku më mirë, unë mbaj mend për shembull ca mm. koncerte që bëheshin në vitet 90 atje. Mhm. Mm edhe mund të shkoje mbasdite nga liqeni ishte edhe fresku që ka ajo edhe ku di unë. Se çfarë tani jam uh, pak i habitur, them si bëmë koncertin, ne kishte drita në atë kohë kishte, më sa. Po kishte normal. Po jo gjithmonë kishte ai. Po nuk merrnin vesh shumë nga ato drita. Nga fonitë e kështu, po. Pra po nuk kishte vesh. Po për vetë ti thon Me ato jam. Nuk ishin në këtë lloj kategorie që janë tani, por kishte. Ola për vete po. Tani a u mor vesh si ishte është hyrja e lira, se gjithë këto kanë qenë domethën pak a shumë temat që janë rrahur para se të hapej amfiteatri. Çfarë? Çfarë hyrja është e lirë? Në amfiteatër? Është hyrja e lirë. Po. Domethën ka bileta. Tani të them të drejtën e shpashtë. Ka ka ban me Ka gardh rrethues. Po. Ka gardh rrethues. Dhe jo gardh, po s'e kalon dot. Nëse do për shkak. Pse ti gardhin e quan të kalueshëm? Fare, koncepti i kësaj është. Do të ta kalon me gardhin. Jo, po ju s'ke shanse që një mur do të se gardhet i kam kështu thotë ajo. Por ke disa hapësira altin po. ku mund ta shohësh. Mund të ulesh gjithmonë në bar, altin mund të po. shtrihesh andaj. Jo, shiko, është kështu. E kam shumë që gardhi është për ta për ta ruajtur nga vandalët, domethënë. Keqbërësit, po. Barbarët dhe fiset e tjera, gjermanike që mund të vinë, po. huliganët barbarë që janë gjithë këtu që mbetën në këto gjërat. Sepse sepse realisht po ta lësh ashtu dëmtohet. Po, kjo është e mm. drejtë. Mund të vinë ata që i kthejnë përmbys ato, është e ditur ai fenomeni. Po po i dim këto punë. Dhe dhe pastaj nuk e di varet nga aktiviteti. Ka aktivitete po, që janë falas, sa do të jenë portat e hapura, varet çfarë shfaqet. Ka aktivitete që mezi mbushin ore. Po. Ka aktivitete pastaj ku duan të shkojnë gjithë, ku s'ka vend, kështu që po dje ishte hapja, dje ishte ishte Lezetshëm, dhe kishte një mix muzikor. Dhe ishte me ftesa. Ishte me ftesa? Kam përshtypje. Kishte njerëz, kishte kishte bën njerëz. Kishte letra në po. për dorë. S'e di, un uh, s'kisha letër, po kishin vënë letra kështu. Po ti olta? Kishin vënë letra që jo, të ruanin vendin. Për qëllim. Dhe dhe ishte ishte letra për shembull me emrin tonë, me emrin tim ishte. Thoshte Blendi Salaj. Dhe ngjitur me atë, di kush ishte? Kush? Jo. Gjeje. Kujt? Se e kam foto, po. Me kë më kishin vënë ngjitur? Me Ismail Kadarenë. Jo. Jo, zgjidhe gjë. Mm, Politikan është. Tani të fillim bëjmë ca pyetje. Do të filloni që të bëni po, ca pyetje mirë. Ishte grua? Me uh, do të do ta bëjmë radhë, do ta bëjmë do ta bëjmë kështu me radhë apo do të flasim gjithë njëherësh? Në mënyrë që të kem prova që kjo që them unë është është kështu. Është e hedhur në rrjetet sociale. Jo, s'është e hedhur në rrjetet sociale, e kam po në celular, po mund t'ua tregoj juve që të keni besim tek unë në fund. E kemi gati edhe këtë gjën pra. Ideja është këtu, dje u hap uh, amfiteatri u inaugurua, si t'thuash, mbas restaurimit mm -hmm. që është bërë atij vendit atje. Dhe kishte ca vende të rezervuara për njerëz të ndryshëm që kishin konfirmuar që do shkonin për ta për ta ndjekur këtë inaugurim. Pyetja është, me kë më kishin vënë ngjitur mua? Është mashkull? Siç i kam fotografuar letrat, ë, jeri jo. Jo. Okej, vazhdojmë. Atëherë është prezantuese. Jo, Altin, 069 20 70 222, kush e gjen nga ju, ka përfituar një... Një dhurat nga Precioza. Një dhurat nga Precioza, mik i dashur. Atër, kjo ishte një këngëtare? Jo. Po, si jo. Lërka. Aktore. Jo. Po. jo. Politikane. Jo. Jo. Jo. Sportiste. Nuk është, s'i rashë asnjëherë kësaj gjës. Po pra. Mm. Po pra, shumë e çuditshme. Asnjëherë s'kemi dëgjuar tingullin. Herë parë në gjithë këto vite. Po pra, pa cimbal. Vazdojmë. Ishte një njeri i thjeshtë. jo, është një personazh i njohur. Blendi, ish-miss. Jo, nuk është ish-miss, më vjen keq. Jo. A është mbi 30? Nisim. E saktë, është mbi 30. Është brune? Është e bukur? Kjo është relative, po. Tani ta dëgjoni mirë këtë trin. Le të themi që që nuk është, nuk e kam vënë për të bukur, për të bukur. Okej. Okay. Ai paraqitet normale, pse? Mhm. Mm është mbi 40? Dhe nuk ka lidhje fare me politikën? S'ka lidhje fare me politikën. Gjithë kemi një farë lidhje. Jo, nuk është ministre. Jo, jo, jo. Atëherë kjo është uh, mësuese? Jo, nuk është mësuese. Më vjen oh keq. Oh my god. Njeri me pushtet po themi. Ah. Po pushteti s'është vetëm politikë. Biblioteka është institucion i rëndësishëm, po s'është biblioteka. Se s'ka s'ka lidhje me artin. Po pra, s'ka lidhje me S'ka lidhje me artin dhe s'ka lidhje me politikën. Çfarë mbetet? Po biznesi pra s'ka as. As me biznesin. Po në këtë, në këtë vend këtu ka nafta, ka ngelur vetëm nafta. Mos drejton kompaninë e naftës. Jo, jo, nuk drejton kompaninë e naftës. kompaninë. Okej, okay, mirë, e lëm, e lëm se nuk e nuk e gjeni dot. Krema spak nuk nuk e gjeni dot. Krema shkoj shumë. Ë, kur të themi do të kemi Jerin, mik i dashur, i cili do na frymëzoj. Urdhëro? Gjykata. Në gjykatë. Jo gjykatë. Jo gjykatë. Mjekësia. Afër, po, afër, po jo, po jo. Ti para Arta Markun mo. Arta Marku, pra bravo, sa. Ë, pra, po s'e kam parë. Thashë më kishin vënë ngjitur me të. Bravo, Olta nuk e. Më në fund. Ajo erdhi. E prishe lojën Olta sepse i takonte Altinit, i cili me gjithë atë mjekër prapë iu kalua radha. Bravo. Rrite, rri, rrit mjekrën atje. Ta mori, mund të kishte qenë Arta Marku për ty. Po James Bay tani. Kthehemi pas pak. Surrounded us in memories. We're close, close enough. Mirë, e ka radhën Jeri tani për uh, frymëzimin e ditës sot me Jeri do të na, si çdo mëngjes, zgjedhë një shprehje mm -hmm. Dhe na e transmeton atë të gjithëve neve për të na bërë të mendojmë. Jepi Jeri. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Charles Bukowski dhe është kjo Të flasësh është nevojë, të dëgjosh është art. Henku këshu, a? Pam po. Edhe një herë tjetër? Të flasësh është nevojë, të dëgjosh është art Wow. Bukur e ka thënë. Sakt. Kështu që i bie që të flasësh, flasësh, flasësh. Mhm. Mm është pak si të bësh nevojën, domethënë. Mhm. Mm po është diçka që është një nevojë, pra, po, siç është edhe e ke parasysh. Mhm. Mm Por uh, të dëgjosh. Të dëgjosh është ndryshon puna. Po. Se jo të gjithë dëgjojnë. Okay. Kjo është ideja. Se kam dëgjuar atë shprehjen anglisht talking shit, e ke parasysh çfarë thonë? Kurse listening ashtu nuk ka. Listening është just listening. Arti, arti i mirë i të dëgjuarit. Faleminderit Jeri. Të lutem. Ja ku dëgjuat edhe një herë, më jo, një sekond, një sekond, se s'ka bërë dy herë ti, e di që. Po ti tash i çaj. Unë e bëra dy herë. Tash mos e ndaj. Bëra dy herë ti. Ah, po se është shumë e bukur. Se tre herë lodhet. Ba kam tre unë me këtë. Mos e ka thënë Bukowski këtë? Bravo. Dëgjoj një. Ta bësh një herë është apo? Të flasësh është nevojë. Të dëgjosh është art. Edhe s'kishte këtu ta bësh Lori. Ti fol Lori ne po të dëgjojmë. Shkojmë tek moti tani me Oltën, faleminderit Jeri. Të lutem. 21 gradë është në këto momente, 30 do jetë maksimalja për sot dhe nuk kemi shanse për shi. Edhe pse dje nga dreka nuk e di se ç'ishin ca pika shiu budallaqe. Ja ishin uh, budallaqe, siç e the vetë. Unë qetësova njerëzit u thashë rrini qetë, është tash vjen ca. Janë budallaqe. Nuk bie shi, janë pika budallaqe. Me megafon, Lori doli me megafon. Rrini të qetë. Atyre miqve që kishin. Qetësi ju lutem. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në program i dashur. Moti me Oltën e cila nuk na tha asnjë fjalë as po, për të pra, premten, as për të shtunën, as po, për të dielën. Kemi nesër prapë. Kemi nesër prapë, po mirë, pse ka njerëz që nisen uh, me ah, fundjavë të gjata. Në rregull, do jetë super fundjavë me 29 gradë temperaturë maksimale. 29 gradë maksimale, super fundjavë thotë Olta. 29 këtu në Tiranë mendo në bregdet do jetë pak më lart. Pse do jetë pak më lart? Kot më. si atmosferë, atmosferë mm. do jetë pak më lart. Okej, okay, shumë i përndezi. Mmm. Apo skenë. S'kam bërë asnjë plan akoma. Dhe kam përshtypjen që jo, s'ka dhe aq. Nëse është një bllokazh, ka një bllokazh pastaj. Yeah. Bllokazh truri. Kështu, ëm. Um, Atëherë. Do të dëgjojmë një këngë tani? E copëtuam çik këtë gjënë. Po dëgjojmë një këngë tani dhe kthehemi pastaj me aktualitetin. Këtu çdo mëngjes me ne nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus ne ju urojmë një ditë fantastike sot dita e fundit e këtij muaji miq të dashur. Sa ka ky muaj tani? Edhe këtë ka. Edhe këtë. Po. Mm -hmm. Ky është do të thotë nesër kemi festë. Nesër është 1 qershor. Po, nesër është 1 qershori, dita e fëmijëve, kështu që. Qershori është i shkurtër. Shpresojmë që të keni bërë Shpresojmë që të keni bërë uh, plane. Sepse nëse e marrin vesh fëmijët që kanë festë, edhe do ta marrin vesh herët apo vonë. Normal. Edhe ju s'u keni blerë dhurata. Dhe ata duhet të kenë dhurata për këtë. Apo s'është uh, Një qershori nuk ka, unë s'kam marrë asnjëherë dhuratë për një qershori një që them kështu. Kur kam qenë fëmijë. Prindërit e mi e them hapur, ndoshta ka qenë abuzim, ndoshta s'do ta thoja. Por por nuk më kanë dhënë mua dhurata për një qershor. Ka një gjë, se e ke pas ditëlindjen në maj. E kam pas ditëlindjen në maj Lori, po s'ka nevojë që ta thuash. Po tash do doja të mos ta thosha pikërisht tani këtë gjë. Po. Çdo muaj dhurata. E di. Është çik shumë. E di. Megjithatë ndihem si si kështu. Nuk ka qenë nuk ka qenë ditë me apo jo. Kjo e e qershorit. Jo. Ose të paktën ne nuk merrnim dhurata, po thjesht dilnim Thjesht dilnim, po. dilnim. Po. Na nxirrnin nga shtëpia, si çdo ditë tjetër. Dilni dilni përjashtë. Dilni përjashtë me çelësin. Me çelësin në qafë dhe dil përjashtë aty. Po, e vërtetë. Po shikoja një gjë që ka ndodhur në Ukrainë ku një një gazetar rus. Mhm. Mm u shpall para 2-3 ditësh se kishte vdekur. Arkadi, gazetari. Arkadi Bobchenko. nga Rusia, një okay. gazetar u gjet i vrarë me plumba mbas shpine pranë apartamentit të tij. E gjeti e shoqja mbuluar në gjak. Ëh. Mm -hmm. Dhe pasi vdiq ky e qan. E ke parasysh? Siç ndodh. Siç ndodh zakonisht. Po. Madje po shikoja ca vende për shembull që kishte vënë njëri një një gjë në Twitter Jam te apartamenti i tij, thoshte, ku kishin vënë një kështu foto, ata komshinjtë, mm -hmm. me ca lule, ca qirinj, se rusë mo, e kupton, dhe ortodoksi, kanë qirinj kështu gati. Dhe, dhe pastaj del që, që? gjatë një konference shtypi, që po mbahej po për vrasjen e tij dy ditë më vonë, mm -hmm. në Kiev, në Ukrainë, kush del? Ky, Ky vetë, Arkadi, Bobchenko, thotë, mirëdita, Çfarë? nuk kam vdekur, po, Ka duke shokuar njerëz. Po si ka mundësi kjo? Edhe po shikoja Twitterin dhe miqtë e tij. Thonë Arkadi Bobchenko jeton. kjo është, kjo është, po, është e vërtetë. Ë, uh, sepse del tani që ky gazetari rus, Arkadi Bobchenko ka bashkëpunuar me forcat e sigurisë mm. dhe sigurimit mm -hmm. ukrainas për shkak se ka patur në fakt një plan për ta vrarë Okej. Okay. Por që këta këtë plan e kanë zbuluar dhe përmes kësaj vdekjes me gjoja, po. mhm. kanë arritur që të kapin edhe personin që kishte shkuar ta vriste. Mm. Që ishte paguar si vrasësi me pagesë për ta për ta hequr qafe Arkadi Babchenkon. Nuk marr vesh ekzaktësisht se si se qysh disa e kanë quajtur një operacion brilant. Disa njerëz thonë po mirë si përfiton ky nga kjo. Bëri sikur u vra, U kap ai dhe vrasin nesër. Dhe vrasi. Po, po thon po, çfarë? Të beson më njeri pastaj. Domethënë ku qëndron siguria në këtë, po nuk e di. Po, Ekzaktësisht. Po vdiq prap, njerëzit do thonë, ah mos e kruaj ka. Por përveç ë përveç familjes së tij imediate, mhm. Kolegët e vet, edhe kërkush tjetër fqinjët apo të tjerë të njohur nuk e dinin fare. Mm. Që vdekja e tij ishte me ketchup, domethënë po, mm -hmm. nuk ishte me gjak. Edhe ishte Normal se duhet të bëjë sa më real. Kishte këtë po, bërë sa foto. Le le le kështu. Ai dhe dhe del bëre. Na do. E bukur është. Shumë. Është si poezia, më falni, si uh, komedia pas vdekjes. Po. Është pak shekspiriane po, po. nëse mund të thuash. Shikosh çfarë do thonë, si do thonë, futesh në Twitter. E ke parasysh sa gjynah ashtu. Shikon ato lule, shikon komshinë, shikon njërin që sikur qesh. E ke parasysh tek Tek pritja për ty, janë hapur dyert aty dhe ti je duke i parë këto gjëra. Sa njerëz u ndodh. Pak, e ke parasysh zonja Lulushe ishte e gatshme të paguante. Apo jo. Na fute në një temë tjetër tani. Edhe doktori. Edhe doktori gjithashtu, normal. Por uh, por pastaj ky shfaqet. Dhe vetëm ta imagjinosh që të dish për shembull sikur një koleg, një mik, një ku di unë se çfarë, është vrarë. Edhe ai tipi që del atje. Dhe kur del aty, ja ku jam. Po, ja ku jam. Ta zi me. Ë? Shumë kështu është. Nuk e di. Një shok, domethënë. Është me të vërtetë një shok, një shok i mirë. një shok dhe një koleg. Ë, uh, ndërkohë që nga lajmet këtu në Shqipëri, Kemi shok të tjerë. Po marrim vesh që njëra nga gjërat që ka tronditur më shumë mësuesit mm. është se nxënësve të moshave 11, 13 dhe 15 vjeç. Po. Mm. Nuk e di pse 12 dhe 14 i marrin vetëm tek 11, 13, 15. Ëh. Numri i i masonve. E nuk e di se çfarë. Pse është ashtu? Por uh, i kanë bërë një py, i kanë bërë një pyetësor këtyre dhe i kanë pyetur nëse, siç po lexoj këtu në lajmet, mm -hmm. në morinë e pyetjeve gjen dhe nga ato që lidhen me seksin. Pyetje konkrete nëse kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe cila ka qenë mënyra. Çfarë moshe jo. kishin edhe një herë? 11, 13 dhe 15. Ti do thua Kishte përgjigje? S'kishte 17, 17 nuk i pyesin. Jo, s'ka. Është për vonë për ata. Jam i sigurt që ka patur përgjigje. Të mbaruar sa duket. Do të bëj që pa. Se kanë 7 vjet më. E kupton? Po nuk e di se çfarë, po. Lexoj që prindrit janë zemruar për këtë. Disa thonë është e turpshme. që fëmi, tani realisht është në një kuptim jam. Shumë është po. Të paktën ata janë treguar të sinqertë. Unë shpresoj, unë shpresoj që shumë nga përgjigjet kanë qenë jo. E kupton? Sidomos nga 11 vjeçarët dhe dhe 13 vjeçarët. 15 vjeçarët pastaj varet, ka ka nga ata që kanë në atë mosh 2 vjet që luten që tu ndodh. Kështu disa qirin kanë djegur If you know what I mean Por, uh, por të paktën uh, Nuk e di, nuk e di Nuk e di Ka shumë fmi për shembull mbaj mend në Amerikë dhe në këto vendet e tjera Që ka shumë nëna 13 vjeçare Po po Nëna 15 vjeçare është kjo domethënë teenage pregnancy që që me në do mm -hmm. është, Dhe ajo vjen nga të pasurit e seks Ka dy gjëra që Nëse nuk i pyet dhe nëse nuk nuk merresh me këtë punë fare, nëse e lën në heshtje, kjo nuk do të thotë se ajo nuk ndodh. Pra. Nuk është se nuk ndodh. Domethënë, unë dua të them vetëm kështu, nuk nuk e di, nuk kam informacion për këtë. Dhe normalisht të pyesësh një 11 vjeçar, më duket se është është pak herët, ë uh, ti do të thosh e, e di. Varet. Por uh, por varet realisht varet dhe ka prindër që e dinë se për çfarë po flasim, që kanë fëmijë që janë të zhvilluar, që janë që janë për ditë atje në ato ambiente dhe dhe me gjithë atë presion nga interneti të YouTube-it, të internetit, të Ora. videove muzikore në klubin e mëngjesit. A ku di unë se çfarë, domethënë? Të shfaqura gjithandej. Po, fëmijët janë të ekspozuar po. ndaj një ne nuk e nuk e mendojmë këtë gjë, sepse sepse flasim për fëmijët tanë sikur sikur nuk janë tanë ndonjëherë. Po ti shikoje, nga emisionet për shembull, ti kur fillon fiksi apo stopi ke dy femra që janë me zakonisht me brek, mbi tavolina që që rrotullohen në televizor apo jo. Natyrisht. Kjo është po. në orën 8, është është akoma akoma herët dhe, dhe imazhe seksuale ke pa fund, pa, pa fund. Po, sa po të hapësh. Në televizion ti shikon ato të dielën, të shtunën, të premten. Jo vetëm, edhe në rrugë gjen gjëra të tilla. I ke në billboarde ti shiko për shembull, i ke i ke këto, ke Gjithandej. Femra të ekspozuara, burra të ekspozuara, ku duhet të shkoj. Pra kjo kultura e seksit është është e gjithë dhe fëmijët nuk janë as qorra, As shurdha dhe janë dhe e them këtë. Dhe kanë gjak fundja. Po po. Janë të ekspozuar ndaj kësaj gjëje. Jo, më dhe kanë marrë informacione po, po, po. jashtëzakonisht shumë mm. sepse funksionon interneti dhe ata janë pothuajse gjithkohës në internet. Janë kurioz sepse janë fëmijë, plus që është njëri aty që pastaj që shpërndan këto informacione, një që është çik më i zhvilluar se këta të tjerët. Po, është vërtet. Mendoj që Zotri, se më fal se ti e ke. Nuk ishte ashtu, apo si ka qenë mënyra, nuk është. Ah, mënyra, okay. Çfarë bën pozicioni? Nga trova unë. Okej. Fal. Altin ti bie shumë shkurt s'e ke moshën, po. Bëj kujdes. Vemi në publicitet. Më thonë eh, që kanë një fëmijë 11 muajsh i cili lë bukën për të parë ato të stopit. Ja pra. Ky është shumë konkret. Edhe thotë stop, filloi stopi. Okej, dhe akoma s'kam mësuar shqipen, por e di i di vajzat. Dhe mbas pak në klubin e mëngjesit tani pak publicitet në anën tjetër, më shumë muzikë dhe bisedë. Koha për të ndarë atë me ju. Anagrama në klubin e mëngjesit. Po e bëjmë me një font shumë modern Neri. Mhm. Mm Duket. Mish dër net. 069 20 70 222. O mish derri. Kur njëri e ka mishin si derr. Si derr, derr. Si derr. Si derr, shjalë po. Po, po, po. Po themi si derr. Derri, derri. Derr. Derri, derri. Gjorë në jenë, thonë, po? Derri, derri. Ai është derr, derri. Qen bir qeni. është gjithmonë kjo dyfish që të jetë dhe i biri të jatit. Derri, derri. Qen bir qeni. Mm, Zero qërë se në njëzë urdhërë Sali për të papën Ta kujtova Te filmi shqiptar mm. Filmi shqiptar me atë titull Sali Jo, s'e mbaj mend titullin I teti në po, bronz Po, i teti në bronz Bravo Mish dërinet Mish dërnet Mish dërnet 069 20 70 222 069 20 70 222 I pari që e zgjidh anagramën miq të dashur ka për të fituar Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan për fituesin pra M I SH D E R N E T. Mhm. Mm Kështu. Kështu pra, Motra dhe vëllezër Motra dhe vëllezër, zonja dhe zotërinj Kjo ka qënë edhe Domethënë ishte si temë e nxehtë kjo çështja e Se e pashë që po diskutohej Kjo e sondazhi që është bërë me fëmijët 11, 13, 15 vjeç e pyetjet që u janë bërë atyre. E para mediat raportojnë mbi këtë, por asnjëherë nuk japin se cilat kanë qenë pyetjet konkretisht. Po pra. Në mënyrë që dhe ne ta mbledhim mendjen dhe ta dimë se për çfarë po flasim. Por më pëlqen shumë mënyra se si bëhen gjërat këtu, sepse shpesh nuk ka rëndësi njerëzit, vetëm kanë qejf që të flasin. E ke parasysh? Ka ca që janë tipa të revoltuar për shembull që duan të flasin dhe duan që të shprehen, është si ajo shprehja që kishte zgjedhur ti për ditën e sotme, Exact. Neri si quhej? Të flasësh është nevojë, mm -hmm. të dëgjosh është art. Ëh. Dhe njerëzit kanë një nevojë për të folur, kanë nevojë që të ndihen të revoltuar, kanë nevojë që të bien qafë në mënyrë që këta të ndihen që u kanë rënë qafë dhe të mm, justifikojnë kontribut. Pra. Atë, po. Kështu që dhe pa i lexuar pyetjet, vetëm ideja, ë, uh, mjafton thonë ata. Nuk thellohen në gjëra ato. Po, po sepse shikoja kronikën që kishin bërë për këtë rastin. Dhe nga kronika del që të gjithë prindërit e pyetur, asnjëri nga ata nuk flet me fëmijët e vet. për uh, për seksin. Lë televizorin ose YouTube-in ose Facebook-un ose Pornhub-in apo ku di unë mm. se çfarë uh, faqeje tjetër online. Sot ka një gjë. Pornografia dhe këtë uh, prindërit bëjnë mirë ta dinë. Është totalisht e aksesueshme, totalisht falas. me çdo celular. Dikur ishte që duhet shkoje në videotekë, flas për botën e po edhe lirë. ishin pikat e internetit që ishin vetëm ato që kishin. Ose pikat e internetit, edhe duhet hyje, po po flas atje për shembull, mm -hmm. ishte seksioni me filma, filma familjarë, filma komedi, filma, ishte edhe një kthinë pastaj më e veçantë ku ishin ja, filmat për të rritur sepse fëmijët nuk mund të hynin atje. Dhe vetëm të rriturit lejoheshin tek ajo pjesë që mund të merrnin një video me qira. Dhe zakonisht atje përplaseshe me priftin. E kupton, siç thonë në barsaleta në këto. Por uh, por uh, tani është kudo, është kudo. Dhe dhe prindërit dakord mund të mund të preferojnë që këto biseda të mos bëhen në shkolla, specialistët mos u flasin fëmijëve, mos u bëjnë. Asnjë pyetje. Po duhet ta dinë që fëmijët e tyre gjasat janë të gjitha mundësitë i kanë, sepse njëri-tjetrin e ndikojnë dhe me celular janë shumica dhe po s'pati fëmija juaj celular kanë disa nga shokët apo shoqet e klasës. Po, kështu që. Dhe me internet madje, dhe po i shikojnë ato stilet, po i quaj, se si bëhet, cilat janë jo jo vetëm të dëmshme, po ajo pastaj është edhe një gjë tjetër që ajo është komplet një një fantazi maskiliste, domethënë e shfrenuar, mm -hmm. se mhm. si uh, ajo bëhet për të plotësuar ca fantazi mashkullore zakonisht. Edhe ato mësojnë. Dhe ajo bëhet mënyra e tyre, e, e vetmja që dinë. Mendojnë që ashtu është okay. Etj, etj. Prandaj është e nevojshme që të flitet në njëfarë niveli. Kjo është ideja. Edhe e di, sigurisht që nuk është një bisedë e lehtë apo e këndshme. Por është një bisedë për t'u bërë ose po e bëjnë ata, producentët e pornos. Për ju. Për ju, me fëmijët tuaj. në mënyrë të gabuar. Patjetër. Ë, uh, kështu që le të mos uh, le të mos i vëmë flakën mbathjeve që kemi veshur me me të gjitha këto sikur u bë nami, domethënë, dhe dhe dhe le të marrim çik informacion se çka kanë qenë, çka kanë qenë pyet, çka kanë se kam përshtypjen unë që ata që i kanë bërë ato pyetje dinë diçka, nuk janë E nuk po them që të jemi të painteresuar edhe mos të themi, ok, le të bëjnë çfarë duan në shkolla, por Por le të marrim vesh çfarë konkretisht, po, se po, po flasim në ajër, kështu po, pa ditur fare se çfarë është. Çfarë është bërë? Apo jo, Jeri. Jam shumë dakord. E di çfarë po mendoja para pak kohësh, po, kushërira ime ka një vajzë që është 11 vjeç dhe e dëgjoj prej saj uh, për herë të parë, them të drejtën që më tha në një moment është gjithkohës me telefon në dorë. Mm -hmm. Kuptoj. Sot, Jeri, po të shkruash në Google emrin e një vajze, dalin shumë femra të veshura dhe po ma shpjegonte se si ishin të veshura. Dhe unë në fakt mbeta e surprizuar se nuk e dija. Si të veshura si ishin njerëz, s'e kuptova. Shkruan një emër vajze në po. Google, por dalin më shumë të zhveshura, po e them se shkruan çfarë një emër vajze shqiptare? Nuk ka rëndësi çfarëdo lloj emri dhe ajo ma provoi në telefonin e saj, po them shkruaj ti emrin Sofi. Po e marr si shembull, se nuk e mbaj mend tani emrin. Po. Dhe në momentin që ti shkruan një emër të tillë, dalin shumë faqe. Shumë imazhe edhe. Që nuk mm. janë për moshën e, e fëmijës ah. tënd, kështu që. Mjafton emri i një vajze. Mjafton një emër, me sa duket, që ti të shkruash vetëm një emër për të dalë. Mm. Domethënë nuk ka nevojë që të kesh prapashtesa nga mbrapa, emri i vajzës dhe po vetëm emri. Emri, po. Kështu që ti nuk e di në momentin që fëmia yt ka një telefon, ka iPadin, ka çfarëdo lloj gjëje tjetër në dorë, ti nuk e di se çfarë është duke bërë në ato momente. Dhe nëse ti mendon se po rri pak orë apo pak minuta pushim dhe sa të qetësohesh, se e kuptoj që edhe prindërit shpesh herë kanë ditën shumë të ngarkuar, ama ti vetë nuk e di se çfarë është duke bërë fëmija yt në atë moment. Kështu që nuk e kuptoj fare këtë pjesën e revoltës kur janë disa gjëra që duhen diskutuar mm. dhe asnjëherë nuk është vonë. Vetëm varet nga mënyra se si ti e diskuton diçka. Jo, njëri nga prindërit për shembull që kishin pyetur thoshte që kjo nuk është e drejta e shkollës që t'u flasi fëmijëve për uh, për aktivitetin seksual, por këtë duhet ta bëjnë prindërit në shtëpi. Po nëse prindërit nuk e bëjnë atëherë duhet ta bëjnë drejtë pyet, po ju keni folur për çfarë? Ka të video, pse do të flasim? Mund të kalojnë dhe 30 vite dhe ti s'e bën kurrë këtë bisedë. Un boj. Ja tregoj ndryshe. Jo, jo, s'ishte ideja që ja jo? tregonte fëmijëve se. Jo, mund të kalojnë dhe 30 vite dhe ti nuk e bën asnjëherë këtë bisedë. Po, s'do të thotë që ai fëmijë që është rritur tani më nuk e di informacionin. Jo, jo, kur ka mbush 30 vjeç? Po ndodh se ai dhe fëmijët e tij. E, kuptoj. E vështirë është, po? E vështirë. Nuk e di se çfarë po. mendojnë njerëzit 069 20 70 222, ata që janë prindër të fëmijëve që janë 11, 13, 15 vjeç, por e di çfarë le ta zgjerojmë edhe për ata që i kanë fëmijë 12 e 14. Po, nuk përjashtohet. Që jo, dua të them, dua të them A janë këto biseda që i bëni? A dhe, dhe, si ndiheni ju kur kur merrni vesh mund të jenë bërë pyetje në shkollë? Nuk si thashë edhe një herë, ne nuk e dimë se cila ja, do të ishte mirë të dimë çka ka qenë pyetja konkrete, që të flisnim konkretisht mbi mbi atë gjë. Se kur thonë mënyra, nuk mendoj se flitet për uh, si thashë Altini. Ja, nuk besoj. Pozicioni është shumë Atë. E on që trova unë. Pyetje po. për një moshë tjetër. Është vërtet. Ej, anagrama për sot është uh, mish dërnet, mish dashur. Mish dërnet në 069 20 70 222. Mund të përgjigjeni për këtë. Kjo është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan sot në mëngjes. Okidoki? Mhm. Mm Okej. Okay. Atëherë. Do të shkojmë tani tek uh, ça kemi? Muzicki program? Yes. Yes. Kemi muzicki program. Nga Santana bashkë me Steven Tyler. Kjo është Just Feel Better. Mirëmëngjes të gjithë. She said I feel stranded and I can't tell anymore if I'm coming Mishdërnet 0-6-9-27-12-2 Për gjithë ata që duan të sfidojnë veten dhe të zbulojnë se çfarë fshihet mbas këtij kombinimi shkronjash 0-6-9-27-12-2 është numri Olta jua ka nxjerrë dhe në ekranin e Klan Plus ndërkohë që Altini mban me disa ditë tani ditë. Mm -hmm. uh, Një censurë mishdashur truheqese E saktë është vërtet e saktë Ajo që ke bërë, po, patjetër. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Pra, duhet një peshk që t'i përshtatet profilit të pra, Këtë dimë që peshku duhet të jetë i madh. Mhm. Mm në mënyrë që t'i përshtatet këtij profili. Po s'e dimë se çfarë se çfarë profili është. Kjo është. Këtë duhet të gjeni. Altini ka dhënë një ndihmë dje në fakt. Unë s'e mbaj mend atë ndihmë. Jo, kur e Kjo thashë nuk thuhet për peshq. Për peshqit, por për njerëzit, ë. Mhm. Kjo është profili pra. Pam. Është për njerëz. Profil kështu domethënë, mm. profesional po themi. Profesional jo, nuk do thoja, po. Po ngaqë është diçka që thuhet për peshqit, pra, po thuhet për po, njerëzit. Po. E profilit profesional. Apo jo? Jo. Se kush peshk është, është një peshk shumë profesionist. Po dhe, e, apo s'e kam mirë? Jo, je gabim. Jam gabim. Jo, e di që jam gabim, po them si logjikë kështu. Prap gabim, ë? As si logjikë? Si logjikë, jam pa logjikë. Okej, okay, e dëgjojmë edhe një herë atë. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Mm. Mhm. Profilit të. Profilit të kujt pra? E vështirë është. Një peshk vërtet i madh. Është vështirë më thën drejtën. Është pak po. Yikes. Do na lodhi me këtë. E di, edhe kur fillon mbajtë lozhën po, pastaj. Po të japim ndihma pastaj. Po se çka na pjesë? Pastaj japim vetë. Ka dhe një makineri atje që që tundet kështu. Tik tik tik tik tik tik. S'patët një moment më të qetë për ta xhiruar këtë? Ë? A ta mbaj ata. Është kjo drama pra që i fusin kështu që të ngjajë sa më sa më reale. I fusin dramë. I fusin pak dramë. Ka një ka një insekt të ngordhur mbi tavolinë Jeri. Nuk e di nëse po, e ke vënë. Nuk e kush e ka vrarë. Po, Si t'ia bëjmë atë. Mund të ketë ngordhur vetë. Ai mund të ketë pasur një profil po. gjëna. E gjeta që në mëngjes aty dhe nuk po guxoj. Ka mundësi të jetë djegur te llambat dhe ka rënë. Do të rrin një është i përvëluar. Është një kadavër e vogël miq të dashur para me atje. Mund ta marr me një letër kupton çfarë po. Një mushkonjë apo diçka kështu si siç është, si mizë nate se ç'është një. Po. E mos e madhe që është. E dim që s'është mizë nga këto të zakonshmet. Jo. Jo, Lori, do ta Lori po. Dhe çfarë tani, domethënë respekte do t'ia bëjmë kësaj, apo çfarë... Ja, kam po. bërë unë që... Në situata që dalin papritur, është transmetim live, është një qëmo atje, kupton është... Po, le ta mbyllim emisionin, le të shkojmë në... Unë them, si fillim... Jo, me jo, pa e mbyllur emisionin, unë them, jo. merre me letër... Po... Kështu them dhe unë, Kujdes. Dhe duke e marrë me letër, le të bëjmë dhe atë që i takon mizës. Ta bëjmë edhe ritin është një mushkonjë. Të bëjmë 5 sekonda heshtje për mizën. Uuu, syrin e paska blu Barkun e verdhë Jo, realisht është Kush do ta mbajë fjalimin për mushkonjën? Jeri, natyrisht se Jeri është e ka bërë dialogun në mëngjes me vetveten Të kemi, të kemi, ty të kemi për këtë punë E lashme Na bëj, na bëj për të qarë, Jeri Ishte një mushkonjë Ok, mirë Hajde se do ta, dëgjo vëmë një këngë që të kujdesemi për këtë Bëjmë një, një ceremoni të vogël Ora është 9:13 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Dua të ndaj me ju një informacion të lezetshëm, bëhet fjalë për mm. familjen më të madhe në Britani. Po. Nëna është 42 vjeç, e ka emrin wow. Sue. Nëna qenka e re, domethënë, se 42 vjeç nuk është aq. Edhe bashkëshorti i saj është i ri, 46 vjeç, e ka emrin Noel, është familja Radford mm. nga Britania. Por uh, Bertin e kanë gjysh. Nuk e di. Robert, njeh Robert Redfordin. Po dhe mua më pëlqen shumë ai. Sa keni? Por në shtator të vitit 2017 kjo familje uh, u zgjerua, po them unë sepse erdhi në jetë fëmija i tyre i 20. Oh. oh. Por ka një surprizë sepse vetëm para 2 ditësh Sue ka ndarë lajmin e gëzuar e gëzueshëm, po them mm -hmm. me të mhm. gjithë ndjekësit e saj në YouTube dhe Instagram sepse Kjo familje e madhe Blendi ka edhe një kanal të vetin në YouTube ku ndajnë momente të bukura me miqtë e tyre. Do të shtohet familja sepse po vjen në jetë fëmija i 21. Oh, sa. Një sekondë tash, i kanë 20 e kjo i ka bërë vetë të gjithë këta fëmijë? Po. Nuk ka mundësi. Yes. Nuk ka mundësi, pra, ajo duket, pra, normal fare, edhe i uh, shoqi. Në moshën, në mos gaboj, 14 vjeçare ka ardhur në jetë fëmija i tyre i parë, që është një djalë me emrin Chris dhe është 28 vjeç. Si në moshën 14 vjeçare. Ajo ka lindur për herë të parë. Ajo ka qenë 14 vjeç. Po, 14 vjeç. Thashë se u lindi 14 vjeç fëmija i parë. Jo, jo, ajo Aha. ka qenë 14 vjeç kur ka sjellë në jetë uh, djalin e parë. Ja shikoji tani po tregon në eh, ekot e fëmijës së fundit. Ky është po, dhe është një vajzë, fëmija që po presin, ndërkohë fëmija më i madh pra është Krisi, 28 vjeç, dhe më i vogli është Arshi, i cili ka ardhur në shtator të vitit 2017 në jetë. Tani do të shtohet kjo familje këtë vit edhe me një vajzë të vogël. Shikoj që në tavolinë domethënë vend paska njëri tjetrin. Po pra, po shikoj, se po shikoj ato foton e vajzave, po shikoj vajzat që janë në krahun e djathtë të tavolinës mm -hmm. ose majtas po deshe. Janë të rritura. Po të gjitha mbajnë nga një fëmijë në prehër. Po normal. Domethënë çdo fëmijë ka një tjetër fëmijë në prehër. Ai shumë sa janë. 20 fëmijë të lindur dhe një duke ardhur. Ia di emrat gjithëve kjo? Dhe është vetëm 22 vjeçë. Janë shumë të rinj dhe kjo është akoma. Nuk e di nëse do vazhdojnë të të sjellin. Akoma në proces është kjo. Domethënë mund ta quash si një boom demografik në lagjen e këtyre. Eksakt. Lagja është plot me fëmijë, e ke parasysh? Një çmenduri. Nuk ka nevojë për fëmijë të tjerë. Nuk jo, mjaftojnë. Kjo është Super. Po mirë këta nuk do bëjnë ndonjë, nuk do bëjnë ndonjë familje gangstere këta kështu? Që të fillojnë të heqin varëse të gjithë kalamajve që kalojnë atje te lagja, domethënë mos ta Se kam kështu nëntë vëllezër, e ke parasysh? Siç ka qenë këtu në Shqipëri kështu bëj, po të ishin 21 kalamaj? Po natyrisht. Praktikisht e sundoje lagjen, po. Lagjen fshatin. Ju kemi pasur. Super. Mirë kemi fitues miq të dashur mendërisht. Mendërisht. Goxha e vështirë dhe kjo. E di, mendërisht është anagrama për ditën e sotme, mish dërnet. Robi është fitues 576 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, Bravo Robi. Robi miq të dashur, Robi fitues për ditën e sotme. 8:17 minuta në këto momente, Rita Ora. Your song. Your song. I woke up with a fear this morning But I can taste you on the tip of my tongue Alarm without no warning Erdhi dhe u ul ngjitur me mua. Ishte vetëm një kështu. Ka punë, do vinte. Po pra. Shpresoj që të ketë Lori uh, qëndroji mikrofonit. Çik më ashtu. Por uh, ej, dëgjo, sepse ndodhi që për ata që nuk uh, nuk ishin me ne pak më herët, që kur uh, në një ulje dje tek koncerti tek amfiteatri, letrat që ishin vënë kështu për të mbajtur vendet, unë isha ngjitur me kryeprokuroren Arta Marku dhe uh, u thashë këtyre që me kë më kishin vënë mua ngjitur që s'ndodhi që të Shkon dhe deri në fund, domethënë, me sukses ajo gjë. Por, personin për cilin dua të flasim tani, e dua që ta gjeni tani, në fakt, në fakt, ishte aty dhe unë e pashë me sy. Ah, okay. okay. I fole Blend apo mund Ëh, uh, jo nuk i fola Lori, sepse nuk më pa dhe nuk doja që të pa shumë njerëz të tjerë, kishte shumë njerëz atje. Endri Xhafon e takova, Iva Tiçon kam takuar Enri Çilin meqë ra fjala. Wow. Akoma s'e kam larë dorën, se i kam dhënë dorën po. por uh, por uh, këtë person, ky person nuk uh, Ky person nuk më pa. Po unë e pashë dhe doja që të luanim tani lojën, kë kam parë unë. Mjafton që ta kem parë apo jo, s'do të thotë patjetër që t'i ke parë. Është normal. Po, okay, dakord. Atëherë le të kalojmë nga teta tani dhe luajmë kë kam parë unë. Si thoni? Dakord. Hajde. Zonja zotërinj, do nisim me Jerin, po ju jeni të mirëpritur që të luani. Unë kam parë një personazh të njohur, edhe nëse ju e gjeni se kë kam parë unë, Olta do t'ju dhurojë një një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Okej. Okay. Super. Shumë mirë. Për dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice, jepi Jeri. A është mashkull? E saktë Jeri, i ke rënë kokës që në fillim është mbi 30 Dy të sakta për Jerin deri tani miq të dashur Dim që është mashkull, dim që është mbi 30 Kë kam parë unë 069 20 70 222 Ju e njihni Ka lidhje me artin Tre të sakta Jeri Përbindësh Me sa duket ja Aktor Nuk do thosha është aktor Okej. Okay. Por uh, pastaj më vonë do të sqaroj. Sepse është regjisor pra. Bravo. Bravo. Është kryesisht regjisor. Mhm. Mm ka bërë dhe aktorin. Është teatri okay. apo film? Por uh, është regjisor teatri. Jo, nuk është regjisor teatri, më vjen keq. Regjisor filmi. E saktë Olta, të lumtë. Kam parë një regjisor, kë kam parë unë zonja zotërinj. Për dhuratën nga Old Spice dhe Head and Shoulders dim që është mbi 30. Mhm. Mm Siç tha Jeri tani është mashkull. Dhe Altini zbuloi që është regjisor. Olta pastaj e çoi ca më thellë. Regjisor filmi, jo po. teatri. Mhm. Mm Te të 50-at. Gabim Olta. Uh, ka bërë një film shumë të suksesshëm vlerësuar në festivalin e Sarajevës. E ha, këto i di vetëm ti. Po, këto Lori. Lori, Lori. Jo, Lori. Nuk është. Jo. Okej. Ja. Kaq kisha. S'ka gjë. Ë, film shumë i suksesshëm në festivalin e Sarajevës meqë ra fjala, ka qenë filmi i Gentian Koçit. Po. Që mori zemrën e Sarajevës, mori për atë Dita zë fill. Lori. Protagonistja e atij filmi fitoi zemrën e Sarajevës. Mm. Dita zë fill. Po po nuk është uh, Gentian Koçi. Është më i madh në moshë. Është edhe skenarist? Mund të ketë bërë një skenar, Jeri, se është puna që e ke parasysh këta kur punojnë kaq gjatë, Mm. Ti thua do të them unë që ai unë s'e njoh për skenarist do të thotë, "O ti e di sa skenar jam unë." E kupton dhe mund të ndihem unë, kështu që nuk po di se. Okej, ai që po mendoj unë i fillon emri me B. Jo. Jo, okej. Jo. Ë mos ka marr pjesë në 91-shin tek festivali i Kanës? 0692070222 0692070222 jo nuk ka marr fatkeqësisht në 91-shin pjesë në Kan. Ëh Kujdes. Po në 2008-ën te RTSH-ja. Nuk e di. Vazhdojmë, Olta do ta djegësh pyetjen. Do ta djegësh pyetjen. Po është personazh i njohur, Olta, ti mund ta gjesh. Vërtet? Po. Po bre, Olta përpiqu. Ë, është bjond. Wow, Olta, bravo. Pse jo? Pse jo? Është bjond seriozisht? Është i thinjur, po. Është i Opa, e gjeti. Hajde, hajde, hajde. Të lë pas, kam gjetur. Mund të lësh pas, po mund të lësh pas. Vazhdo. Jepi o Lori. Jepi o Lori. Për të luajtur, ka luajtur ke Lamerica Gianni Amelios, po është regjizori i Zonja nga qyteti mm -hmm, Bravo Trishtimi i zonjës Schneider Trishtimi i zonjës Schneider Gjithashtu mm -hmm. Atëherë Lori e gjeti pra Një regjisor i njohur Në vendin tonë mm -hmm. Zoti PM Yes Yes, e ke gjetur. Atëherë ju duhet ta gjeni 069 20 70 222. Këto kam parë unë. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit është 8:25 minuta në këto çaste.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 Ka nga ata njerëz të cilët kanë uh, forcë tërheqëse për seksin e kundërt, ka nga ata që tërheqin hekra. Po, Kështu ashtu që është. uh, Kush është kemi, më mirë? po, kush, cila është më e mirë nga këto dhunti? Kjo varet, domethënë varet se si e sheh secili. Mm -hmm. Megjithatë, uh, Jeri po më tregonte pak më parë për një personazh nga është ky Jeri. Nga Polonia. Okej, okay, çfarë bën? E ka emrin Valdemar Bozar. Ky qenka magnet. Është uh, është quajtur dhe ndryshe njeriu magnet. Wow. Pra. Edhe gruan kështu e ka kap. Jo, grua nuk e ka kapur ashtu Lori sepse këtë aftësi ai e ka zbuluar vetëm në vitin 2004 dhe uh, ishte momenti i parë kur në momentin që ecën nëpër shpi Filluan pirunët, lugët, gjëra të tilla që i ngjiteshin. Në 2004 filluan të ngjiteshin pirunët. Në trup. po shpresoj jo nga maja atje, kështu. Jo, shpresoj që ja, jo, nuk ka pasur. Se ndryshe të vinë pirun kështu. Në profil e ndryshe. Ja drejton. E ke parasysh? Megjithatë, ai thotë që ka qenë hera e parë kur ka vënë re që kishte këtë lloj aftësie mm -hmm. dhe trupi i tij prodhon energji ë uh, Se e quan aftësi, ë? Është një lloj aftësie, por ajo që mua më bëri përshtypje është që këtë lloj energjie që mbart trupi i tij, ai ka ndërmend që ta shfrytëzojë për të shëruar edhe njerëzit e sëmurë. Ah, Mos më pyes se si. Të okay. marri pra pikërisht sëmundjen e tjetrit. Se çfarë? Jo, jo për të marrë, si për të lehtësuar sëmundjen atyre, duke qenë se ai ka thënë, un kam më shumë energji se ç'duhet, pse jo mos ta ndaj edhe me të tjerë që ata të vjen. Shikoj gruan e tij polake, e cila uh, flak disa gjëra në drejtimin e tij dhe ky i pret me kraharor dhe i ngjiten në kraharor. A, këto janë çfarë? Janë teneqe të vogla, gjëra metalike? Po, në trupin e tij ngjiten uh, materialet që janë prej metali edhe xhami. Edhe xhami, gjithashtu. Po, edhe xhami. Oh, Vrishin nga magneti. Imagjinova ah. tani domethënë se si mund ta shfrytëzonte ky sa më mirë këtë si dhunti. Le t'i themi zotërisë, mhm. e di që do ka dashur gjithë jetën të bëhet mjek, do të shërojë turmat ose Jezus apo diçka e tillë. Në fakt po bën një gjë të tillë, ka shumë njerëz uh, që shkon quhet terapist bioenergjia. Çfarë të mban për përqafuar kështu? Nuk e di se si ndodh. Akoma edhe këto janë një gjë e panjohur për mua. Shëroj gra. Megjithatë nuk dihet eksaktësisht nëse ndonjëri prej tyre është kuruar apo është shëruar nga sëmundja që ka pasur. Kjo gjë mbetet mister. Kjo mbetet po. mister. Se është vështirë. Se janë vetëm të thëna që thotë zotëria. Ky punon për Zotin. Fjala që thotë ai, por në fakt nuk ka realisht fakte nëse ka ndodhur një gjë e tillë apo jo. Okej. Okay. Do ta shohim në vazhdim se çfarë do ndodhë. Okej, okay, Eri, po. është detyra jote ta ndjekësh. Po, okay. Për faleminderit. Atë na sjell herë pas herë. Se për këtë të paguan Altini. Altini paguan edhe për gjëra të tjera, s'është vetëm. Ah, po. A këtë gjë nuk e di Blendi, fol për vete. Po, po, po. Ngelëm duke fol për vete këtu. Jo, un uh, un nuk të paguaj. Por uh, por uh, gjithsesi, jam duke bërë gati këtë gjë, këtë lojën tonë. Mm -hmm. Është po, është pothuajse gati, po mbas mbas kësaj pyetje. Do bëjmë një pyetje? Po, do jap edhe un pastaj një fitues. Okej, okay. okay. pse nuk jep ti një fitues më parë, edhe pastaj bëjmë pyetjen. Po mirë. Çfarë ke për dhënë? Piro Milkanin kishe parti, është Arbana fituese 222 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Okej. Okay. Bravo, bravo, të lumt. Super. Ja, këto dhuratat këtu. Shumë mirë, ja ku i keni miq të dashur dhuratat nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Do t'ju kujtoj se kur blini produktet Head and Shoulders ose Old Spice, ju mund të hyni në faqen klubiyjeve.al. Mhm. Mm dhe atje të vini të regjistroni kuponin të regjistroni kuponin tuaj në mënyrë që të bëheni pjesë e shorteut. Dhe pjesa e shorteut që ju përket juve është ajo që ju bën të fitoni një nga bluzat origjinale të skuadrës të skuadrave që luajnë në Rusi 2018 dhe gjithashtu gjithashtu mund të fitoni edhe një televizor që është 58 inç, i cili do t'ju pëlqejë shumë. Është sigurt. Jam i sigurt se kjo është gjëja që do t'ju pëlqejë. Më shumë. Mbi të gjitha do t'ju hapë sytë. Po patjetër, se janë 58 inç, e kupton? Me sy mbyllur nuk shikohen dot gjithë ata inç. Do të bëjë të thosh, wow.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 Ju përshëndesim ora është tani 8:43 minuta Altino. Mëngjesi. A je gati zotëri? Gati. Atëherë jepi zotëri. Le të hyjmë tek uh, zona e lojës fjala mbrapsht. Zona e lojës ku miq të dashur ju jeni që të gjithë të mirëpritur që të luani, të të dëfreni dhe të fitoni. Kemi për uh, kemi për të dhënë ca dhurata këtu në klubin e mëngjesit. Atëherë. A, a kanë një lidhje fjalët? Kanë një lidhje fjalët, po. Okej. Okay, të gjitha fjalët që unë kam sot për fjala mbrapsht kanë një lidhje njëra me tjetrën. Atëherë. Fjala e parë, miq të dashur, ka tre shkronja Tam. Dhe shkronja e parë për ju Jeri mm -hmm. është N. Nëse e gjeni, ju dërgoni menjëherë në 069 20 70 222 dhe fitoni 069 20 70 222 Kjo fjalë ka tre shkronja Shkronja e parë për ju pra e fundit në fakt është N Po pres. Shkronja e dytë për ju zotëri është e. Ua. E. Tre shkronja është një emër. Në gjinin mashkullore, trajta e pashquar, tre shkronja gjithsej, dy prej tyre janë EN, mbetet vetëm një. Shkronja e parë, çfarë vjen para E-së dhe N-së? për të formuar një emër. Ti Eri ke parë të tillë. Unë kam parë. Po, më shumë se një. Ka është tani, ka Ke parë të ndryshëm. Të tillë Eri të kanë lëpirë. Oh. Qen. Qen është e saktë Eri. Faleminderit. Asnjë gjë. Fjalët kanë një lidhje me njëra tjetrën, miq të dashur, dhe nëse ju e zbuloni lidhjen do të fitoni një super dhuratë, po fitoni edhe për çdo fjalë. Kemi një fitues për qen? Kemi. Ndokush? Cen është e pasaktë, ja. Qen thuaj. Okej. Okay. Kjo është fjala e dytë, katër shkronja. Mm -hmm. Shkronja e parë për ju është B. Pra në katër shkronja mbaron me B. Shkronja e dytë për ju është M. Bomb. Është bomb. Lori. Lori, thumb. Thumb. Po. Thumb do të ishte saktë Lori. Jo. Vjen keq. Kujdes. Katër shkronja, mbaron me MB. Humb. Është Humb, jo, nuk është humb. Është folje. Dimojnë që kjerën të ashtë Shkronja e tretë për ju, do, do shkronjë më? Apo pa, po, pa, po, do ta provosh? Mund ta provosh? Ja, jo, nuk më vjen asgjë. Okej, okay, se do thosha që uh, Shkronja e tretë për ju është Ë. Pra katër shkronja gjithsej Kjo mbaron me ëmb Dhëmb Dhëmb është e saktë je. Bravo je. Bravo je. Dhëmb është fjala dhëmb. Pra fjalët janë qen, dhëmb dhe dhëmb, se desha është qen dhe dhëmb. Okej, qen dhe dhëmb. Okej. Dhëmb qen. Fikse. Kjo është fjala e tretë, ka pesë shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është l. Unë gjithmonë jap shkronjën e fundit si shkronjën e parë, shkronjën e parafundit si të dytën, të tretën nga fundi e jap si të tretën e kështu me radhë. Duke e zbuluar fjalën mbrapsht. Pra kjo fjalë ka si shkronjë të parë ë dhe l. Për fjalën dhëmb është Vullneti që fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Vullnet, dy bileta për në Cineplex bëhen të tuat. Ke gjetur dhëmb. Kjo pra mbaron me ë. L dhe ë. L. L. Mbaron me L. Shkronja e tretë për ju është A. Pesë gjithsej. Mbaron me Al. Pesë gjithsej. Mbaron me Al. Është emër. Gjinia mashkullore. Trajta e pashquar. Një alë Kush është? Fjalë. Bravo. Fjalë. E ke shumë mirë Olta, vetëm që unë thashë gjinia mashkullore. Ah. Okej. Okay. Djalë. Djalë është e saktë Lori, 2 pikë dhe për Lorin. Bravo Lori. Fjala ishte djalë. Olta do të shohim nëse ka dikush prej jush në një Kam një po s'e ka shkruar emrin. Okej. Okay. Pra fjalët deri tani janë Qen dhëmb djalë. Këto lidhen. Nëse gjeni lidhjen ka një super dhuratë. Nga Intersport. Nga Intersport. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është A. Shkronja e dytë për ju është M. Shkronja e tretë për ju është E. Pra, një fjalë me 6 shkronja, e cila mbaron me ema. Duhen tre germat e para. Dilema. Dilema është plotësisht e përputhshme. Por, por, por e pasaktë. Po. Altini digjet. Pra, ju mund ta gjeni tani, 6 shkronja, është një emër, gjinia femërore, trajta e pashquar, mbaron me ema, ka 6 shkronja, cilat janë tre të parat. Na jep dhe një të lutem. Shkronja e katërt për ju është N. Nema Apo Nema Duhen edhe dy shkronja përpara Për të formuar një fjalë Gjinia femërore është emër Lori Kinema Kinema është e saktë Lori. Bravo Lori. Kinema tre pikë të tjera për Lorin. Sa thjesht paska qenë o zot. Kinema. Po mendoj po, te qeni. Kinema moj kinema. Po kjo kanë. Cinema, po. Cinema. Kinema Lori pra ke 5 pikë Lori. Mhm. Bravo. 4 ka Jeri. Pam. Lori është tani për të fituar nëse zgjidh këtë është e fundit fare. Dhe dy bileta për Aleksandrën. Shumë mirë Aleksandra, bravo të qoftë. Kjo fjalë ka 5 7 shkronja miq të dashur. 7. Mm. E është shkronja e parë për ju. K është shkronja e dytë për ju. I është shkronja e tretë për ju. Një moment të lutem. Ike. Ike. Ike. Duhen edhe katër shkronjat e para. Ike. Mbaron me Ike. Filmike. Fil film F I L M filmike, po do të dilte por nuk është saktë, vjen keq vëlla. S'ka gjë. Shkronja e katërt, Olta, Olta digje. Ë, shkronja e katërt për ju është Gj. Gj. Pra mbaron me gjike. Mhm. Gjike. Ladies and gentlemen. Shkronja e 4 për ju është A. Më falni e 5 është A. Kanë mbetur vetëm 2 tani. Kush e gjen për ju fiton 2 bileta për në kinema. Zonja zotërinj. A G K. E gjeti Lori. Kemi një sekond Lori. Prit Lori. A G K. Për ju duhen 2 shkronja në fillim që A G K të plotësohet. E gjeti Lori më duket. Mund ta ketë gjetur Lori, Olta po kontrollon nëse dikush prej jush po i japim një moment tani Lori po mban gjuhën. Dhe s'e keni idenë se sa të vështirë e ka. Për të mos folur në mënyrë që t'i japim juve një shans për të fituar. Dërgojeni tani 069 20 70 222. Lori, çfarë mendon se është fjala? Mendoj që është magjike. Magjike, nuk del Lori. Duhen dy gërma. O Lori, po çfarë bën kështu moj Lori? Ai Ai është me 7 Lori. E kam unë, e kam unë. E ka Jeri, e cila është vetmja që ka mbetur. Jeri tani ka 4 pikë, Lori ka 5. Nëse Jeri e gjen këtë, janë dy shkronjat e fundit dhe Jeri do të bëhet me 6 pikë. Ndërsa Lori do të mbetet me 5, Jeri mund ta kapërcesh Lorin, kujdes. Tragjike. Dhe është e saktë. Tragjikisht e saktë. Bravo. Wow. Jeri ka fituar me një pikë. Bravo Jeri. Po, Faleminderit. Po ha pse se pet. Ishte me pesë shoj. Lori u ngatërrua. Po më thonë tash, agjike? Na duhen edhe dy gërma. Po pra. Dhe ishin tërë. Ka bërë 6 Lori, në vend të 7 vizave. Ke bërë vizat gabim? Ka bërë 6 viza, një minutë sigurisht. Ke bërë, ke menduar se ke bërë më shumë viza. Ke bërë Lori shumë mirë. Tragjike 761 mbaron numri i Violës, fiton dy bileta për Ensel. Atëherë. Tani shkojmë tek uh, pjesa e mm. bukur. Qen dhëmb djalë kinema tragjike. Kafshim qeni. Ju duhet jo është e pasaktë. Atëherë. Zonja e zotërinj. Si funksionon kjo lojë? Mbasi kemi gjetur këto fjalët një nga një. Fjalët janë tani qen dhëmb dhëmb, më falni. Mhm. Mm djalë kinema dhe tragjike. Pyetja është çfarë mund të jetë lidhja midis tyre? Dje për shembull kishim fjalët det, poshtë, bjonde, bjonde, periskop, periskop, buburrec dhe doli se ishte Yellow Submarine nga The Beatles, albumi mm -hmm. i tyre i 10 i vitit 1969. Dhe deti poshtë, pra ishte nëndetësja nën det etj etj. Mm -hmm. Bjonde ishte e verdhë dhe periskopi për ta lidhur me me nëndetësen, me që është vend dhe buburrecat që janë Beatlesat. Ndërsa tani kemi një situatë të ngjashme, vetëm se fjalët janë qen, dhëmb, djalë, kinema, tragjike. tragjike. Nëse ju arrini që t'i lidhni këto bashkë për të formuar një, po ju ndihmoj. është një punë artistike. Siç Yellow Submarine është një këngë dhe album muzikor, mm -hmm. edhe kjo është një punë artistike. artistike. E njohur. Jo Davidi i Michelangelos, një tjetër. Jo skulpturë, diçka tjetër. Mm -hmm. 069 20 70 222, çfarë i lidh? Qen, dhëmb, Djalë kinema tragjike. Kthehemi pas pak, është 8:55 ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 dhe frekuenca të tjera. në ekranin e Klan Plus gjithashtu para pak minutash kështu para se të kishim lajmet e orës 9. Patëm edhe lojën fjala mbrapsht e cila sot kishte fjalët qen, dhëmb, mm -hmm. djalë kinema dhe tragjike. Dhe Olta? Dhe Olta. Dhëmbi i verdh. Dhëmbi i verdhë mm -hmm. është përgjigja e saktë. Shumë keni thënë dhëmbi i bardhë, keni thënë dhe Tomka dhe shokët e tij. Mhm. Mm po, pra, pra është një film po, jo. klasik. Jo. Tani dhëmbi është Kreshniku fitues 499 i mbaron numri fiton një top nga Intersport. Okej, okay, shumë mirë Kreshniku ka fituar topin nga Bravo, Intersport zonja e zotërinj. Po dua që të bëj një sqarim të vogël për ata që na ndjekin Dhëmbi i verdhë është një film i Walt Disney i vitit 1957 i cili është transmetuar shumë herë në të gjithë botën dhe është një film me një qen që e rrisin dy djem i cili kthehet në një qen besnik të familjes, i mrekullueshëm etj etj, që i shpëton ata nga një ujk apo qen i tërbuar, a diçka e tillë. Ujk, më duket. Po. po. Dhe pastaj infektohet vetë mm -hmm. me tërbim dhe duhet që babi të shkojë dhe ta vrasë qenin kur ai humbet, si të thuash, mendjen. Edhe djem që qajnë është shumë tragjike sepse mhm. njerëzit qajnë në fund. Po e ngatërroni ju që e ngatërroni me Dhëmbin e bardhë me librin e Jack London. Mhm. Dhëmbi i bardhë. Është filmi Dhëmbi i verdhë, në origjinal quhet Old Yeller. Mhm. Dhe është Dhëmbi i bardhë pastaj nga Jack London që është një tjetër histori. Kështu që Edhe një herë çuni? Kreshniku. Kreshniku ka fituar uh, këtë top nga Intersport ta gëzosh Kreshnik. Dua t'ju kujtoj se Intersport miq të dashur gjatë gjithë këtyre ditëve, deri në datën 3 qershor, edhe sot, edhe nesër, edhe pasnesër, por uh, për shkak se është festa e fëmijëve, mm -hmm. të gjitha produktet që janë për fëmijë, qofshin këto bluza, tuta, gjithçka, atlete, atlete të gjitha firmave më të mira janë me deri në 50% ulje, kështu që është koha më e mirë për të blerë produktet për fëmijë të plazhit të sportit të të përditshmes që i gjeni tek Intersport në çdo qytet ku ka Intersport dhe dy të rinjtë janë në Fier dhe Durrës. Dhe në Durrës. Dua t'ju kujtoj edhe intersport.al si një vend ku mund të bëni blerjet tuaja, intersport.al nëse nuk ka një pranë jush. Përndryshe, ai që është më pranë jush i ka me deri në 50% ulje të gjitha produktet për fëmijë për shkak të një qershorit gëzuar. edhe festën kalamaja. Super. Ëm ehm, uh, Fjalën e ka tani Altin Sula, i cili na ka ngërthyer. jo mbërthyer, por ngërthyer. Me një censurë miq të dashur truheqëse. Truheqëse është pak të thuash. Dhe për cilën Olta tha që nuk gjendet. Është e vështirë. E dëgjojmë. Mhm. Mm Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Peshk të zgjuar? Jo, Olta. Profilit të vrasësit? Të jo. gjigantit? Jo. Oh. Të një gjiganti të vrasësit interesante kjo. Po, kjo është interesante. Të një profili të ngjashëm kriminelit. Aty rrotull. Të oh. ngjashme. Një sekondë tani. Pra, pra është një është një gjë negative? Po. Po, negative. Mm. Atëherë zonja, zotërinj, për të fituar dhuratat që Olta ka premtuar për censurën, zgjat censura qysh nga pardje. Mm. Po, kemi nga... thënë dy dhurata po. deri tani, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Pra ke edhe Old Spice, Head and Shoulders, edhe Spitalin Amerikan? Mhm. Mm dhe Le t'i shtojmë dhe një dhuratë nga Preciosa. Okej, okay, ja nxora dhe një. E morët dhe një. Bravo. Duhet të gjeni se çfarë është ky profili. Altini thotë që është diçka që përdoret për njerëzit. Thotë gjithashtu që është diçka negative. Këtu i bashkohet edhe Olta që bie dakord me të. Le ta dëgjojmë. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Mihaili miq dashur është duke bërë namin me këngën e tij Who You Are. Gjithë gocat uh, vdesin për të. Unë jo. Jo, jo, jo të gjitha. Jo të gjitha. Më falni se u gabova, uh, pothuajse të gjithë gocat vdesin për të. E dini që Tirana Business Park miq dashur ofron nga një post pune deri tek një zyrë e vogël për katër persona e dedikuar e gjitha për kompanitë e vogla apo ato që i quajmë në fillimet e tyre startup kur janë sapo duke nisur mm -hmm, këto bizneset e reja. Nga 100 euro në muaj ju keni të përfshirë pra për 100 euro në muaj keni të përfshirë konsumin e energjisë, ujin, dritat, internetin, mirëmbajtjen, pastrimin, mobilimin dhe pajisjen e printimit në dispozicion Keni pastaj recepcionin, kuzhinën dhe 4 orë në muaj edhe sallën e madhe të mbledhjeve për përdorim falas, e gjitha e përfshirë në 100 euro pagesë, hapësirën e takimeve dhe networkun apo ndërtimin e rrjetit me të gjithë kompanitë e tjera që janë atje, sepse partneri juaj i ardhshëm mund të jetë ngjitur me ju tek uh, Tirana Business Park. Ti për shembull je dikush që Mhm. Po themi, merresh me produkte bio. Pam. Po të duhet ë uh, që të zhvillosh një, një lloj, po patjetër, po të duhet një markë, për shembull, mm -hmm. të duhet mhm. një dizenjo, të duhet një gjë e bukur që t'i vësh një etiketë atij kavanozit kur ta shesësh atë se normalisht duhet. Pra mund të jetë dikush aty që merret me dizajn, merret me marketing, merret me këto gjëra dhe ti fillon flet me të, shikon edhe thua që Kjo është çfarë më duhet. Pastaj aty hahet reçel tak, i thua ti unë kam reçelin bio. Kështu që ke edhe klient për tash, por dua të them që ky ambienti që quajnë network është me vërtet shumë i mirë. Mhm. Sidomos me këto kompanitë e reja dhe fillesat e tyre, sepse është edhe energjia që i shoqëron këta. Dhe kanë domosdoshme edhe bashkëpunimin, ëh. Patjetër. Kurse ju, miq dashur, që e keni një biznes më të rritur, e që doni standarde gjermane të zyrave tuaja, hapësirat e mjaftueshme për t'u rritur dhe për t'u zhvilluar pa pasur nevojë pastaj për t'u shpërngulur, e keni vendin tek Tirana Business Park, sepse nëse rriteni ju, rritet bashkë me ju edhe hapësira në dispozicion, pa pasur nevojë që të shkuleni nga ku jeni ngulur e të ringuleni diku tjetër, sepse ka kosto. Kjo është e vështirë pastaj. Të jashtëzakonshme. Tirana Business Park ju ofron këtë gjë. Mund të fillosh siç thoshte dikur njëra, vogël vogël dhe pastaj rritesh rritesh. Si puna e fëmijës me pak fjalë. Patjetër, patjetër. Kështu që nëse dëshironi të konsumoni një kafe, një drekë jashtë zhurmës së Tiranës, organizoni një ditë ndryshe në ambientet e gjelbërta, në ajrin e freskët, mund të shkoni tek Tirana Business Park. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, i kanë dhe restorantet, kafet atje. Dhe ambienti. Po. Hey! Mirë mëgjes Ati në përshikojnë po të një një foto që nga kështë quar Roni mm. Dje me sa duket ah. Kur diskutonim bashk uh, Për po punën e reve po Për punën e reve, po ah, A kishte apo s'kishte re Ai thotë uh, është me ty ai Mirë e ka Altini, thotë ka re Po pra Ta tregojmë apo? Po, mund ta tregosh patjetër. Në kishte re se unë pashë edhe vetë ja, po, shiko. Po, po, re ka pasur. Ja pra që re ka pasur. Re po, pas ka pasur pra po. Sepse dje po bënim një bisedë këtu kur u kreh pak, ha? Po. Desh u, desh u ramë, ishte ashtu. Ka apo s'ka re nga juglindja. Mua më dukej një ditë shumë e bukur. Dola bëra një foto gjithë ngjyra blu qielli andej. Ky thoshte ka, ka kam parë unë, e kupton? E kujtova që mund të kishe parë në ëndër, e kupton se çfarë? Pashë një ëndër plot me shi. Tjerë, jo, jo, tjerë. Ishte një gjë. Kështu që po e shikoj që domethënë ke mbështetës Altin tek dëgjuesit. Ju falenderoj shumë. Po po. Që në emisionin po e drejtoj unë por uh, fansat i ke ti zotri, edhe mbështetjen. Kjo është gjë e mirë. Po. Edhe çfarë ka bërë ai. Kush e di ku ka qenë? A duket sikur Roni e ka shkrepur atë, po vetëm që ajo s'është në Shqipëri orti. Ashtu them edhe unë. Ja, edhe unë mendoj që s'është Shqipëri. Foto e marrë nga interneti. Është komuna e Parisit kjo. Pra është në Francë. Okej. Ke të drejtë, s'na vajti mendja. Mm. Ok, shumë mirë. Kështu që ti fiton. Ej, a ka ndonjë fitues që kanë shpartalluar këtë atë? Jo, pra jo. Akoma. ka një censurë që po e mban për disa ditësh. Është ka të bëjë me një çun të keq. Domethënë është një fjalë që përdoret për çunat e këqij. Kam përshtypjen unë, ajo që po kërkojmë ne që të mhm. gjejmë. Mm -hmm. Një fjalë që përdoret për të përshkruar çunat e këqij. Dhe duhet një peshk i cili të ngjajë me një çun të keq. Edhe thotë ky duhet të jetë një peshk i madh, po? po? Mm. Peshk i madh pra tamam. Tamam peshk i madh, nga këto që do të kapë ambasadori Lu. Mhm. E saktë. Mm, dëgjoni pak. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Pra një peshk aligator që i përshtatet profilit të narkotrafikantit. Jo. Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të jo, jo. madh. të egërsirës të një kafshe. Ndoshta ky peshku në një film me peshq do luajë uh, si fishtail, e ke parasysh me Will Smith, ku peshqit luajnë si mafiozë një, edhe kanë edhe o flasin sikur janë nga New York, ai peshk, e ke parasysh? Ti mund ndoshta për profilin e kështu, nuk e di. Okej, okay, nuk e di. Të një gjahtari Altin. Jo, Olta. Të krokodilit. Jo. Të një vrasësi nuk është më. Jo pra jo, nuk ishte kjo. Grabitqari. Ishim te peshqit e mëdhenj dhe në rast se do futemi pra në kontekstin që ti dhe ti dhe unë dhashë. Ti dhe unë dhashë. Një peshk i madh ka këtë profil. Një peshk i madh. Ambasadori Lu do e kërkonte. Pra nëse pra një nga ata peshq që pra, kërkon ambasadori Lu mhm. është i tillë. Mhm. Qelbur. Jo, jo. Nga koka. Jo, jo, jo, jo. Si je? Jo, jo, jo mafioz. mafioz, mafioz. As mafioz, as kriminal, as Pesh deputet, mos është deputet. Mos kërkon një peshk deputet. Jo. Mos kërkon atë peshkun ministër. Ligjvënës. Okej, okay, mirë. Atëherë mbetet për ju, nëse e gjeni, do të fitoni një tufë me dhurata, janë tre dhurata, miq të dashur mhm. që Olta ju ka ofruar. Vetëm të zbuloni se çfarë fsheh Altini atje, dëgjoni edhe një herë të fundit tani. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të deputetit, atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Por s'është deputet. Jo. Hey, le të bëjmë një quiz me seri me personazhe të njohur. Që janë artistë të mëdhenj nga bota. Një quiz ku përgjigjet e sakta janë emra artistësh të mëdhenj nga mm -hmm. bota. Ky Artist i njohur Ka fituar Më shumë Nominime mm -hmm. Oscar Për skenarin më të mirë origjinal Se gjithkush tjetër Në historinë e botës 0-6-9-20-7-22-2 Ky artist ka marrë më shumë nominime Jo fitore Oscar, po por pra, nominime, nominime. Mm -hmm. Për skenarë origjinalë Sesa Çdokush tjetër Asnjë njeri tjetër nuk ka marrë më shumë nominime për skenarë origjinalë Sesa ky personazh shumë i njohur Të them dhe sa copë Sa Say something, say something. Ja ku e dëgjuat miq të dashur, kjo ishte nga Justin Timberlake bashkë me Chris Stapleton e ka këtë. Urdhëro? S'di ç'të të them. Thuaj ç'të duash. Say something, say anything. Ç'ke ti Olta? Mos e vrit mendjen. Këtë kamera. Jep emra fituesish dhe kjo është gjë e bukur boll. Na tregon pak? Po të kem, ja, po s'kam. Atëre, me më shumë nominime për skenarë origjinalë. Origjinalë. Mhm. Në historinë okay. e çmimeve Oscar Woody Allen Woody Allen Bravo 2-6-0 i mbaron numri Oltit fiton 2 bileta për në Cineplexx Ky zotëria, uh, shumë prej këtyre nominimeve i ka fituar Disa jo, por uh, ka patur më shumë nga të gjithë njerëzit e tjerë. Okej. Okay. Le të bëjmë edhe një pyetje tjetër. Njëra nga pikturat më të njohura mm -hmm. të Vermirit. Okej. Okay. Është ky portret. 069 20 70 222 I cili është kthyer edhe në film, film. meqë ra fjala E vërtetë 069 20 70 222 Njëra ndër pikturat më të njohura të Vermeerit miq të dashur është ky portret Mjaft i njohur që ka frymëzuar edhe një film 069 20 70 222 Për ata që e dinë dhe që duan të bëhen Shpejt, shpejt, shpejt pjesë e lojës Këtu për të fituar dhurata për në Cineplexx e në të tjera Çmime që ne japim të nisen tani tek uh, numri i telefonit. 069 20 70 222 Ndërkohë për censurën kam ca alternativa, por jo të sakta. Jepi. Profilit të peshkut, të grabitçarit, të rrezikshëm, të një peshkaqeni, të një banditi, të një krimineli, të një grabitësi. Mm. Atëherë po i ndihmojmë edhe pak. Jeni mirë, jeni në ujëra të mira. Mm -hmm. Altini ju ka thënë, është një fjalë që përdoret për njerëzit, jo dhe aq për kafshën. Ëh. Mm -hmm. Është diçka që hyn tek negativiteti. Thamë prapë uh, që përdoret për peshqit e mëdhenj, pra. Mund të përdoret për peshqit e mëdhenj dhe unë po ju ndihmoj vetëm duke thënë që është një term mm. që mund ta dëgjoni në gjykatë. Kaq. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Që i përshtatet profilit të Ka një mosmarrëveshje midis Altinit dhe Oltës, të cilët tani janë këtu. Sapo e tha Altini, po jo, të keni pasur veshët po, mirë. Po nuk dëgjova. Jo, jo, jo. Jo, pra, dëgjova. S'e, ashtu pra, se isha vetëm me buzë. I did po. not hear it. Tjetra. Olta lexon buzët, mendon se vjen dhe zëri. Jo, më jo, Olta, jo. Se unë isha fokusuar te ai se po bënte me shenjë. Mirë, kaq. Mund ta ketë thënë. Nëse keni dëgjuar, dërgojeni, s'ka problem. Quhet 069 20 70 222. Unë s'dëgjova që për vete, kështu që. Okej. Okay. Ndoshta unë nga që e di edhe më duket thjesht. Po në fund të fundit nuk është se unë dëgjoj shumë, kështu që. Fol për vete. Ah, me kufje gjithë ditën, a ke parasysh? Jo. Jeri. Po bie pa. Për dëra. Lauren. Ah, po. Prapti. dhe si përfundim? si përfundim s'u mor vesh asnjëherë. Ishte edhe kështu dhe ashtu. Nuk u mor vesh. Ose të dyja bashkë. Asnjëherë. E vështirë ishte ajo. Profili i shpifësit. Jo, jo. nuk është shpifësi. Kujdes. Jo, jo. Në gjykatë. Hetuar kriminal. Le të mos uh, thonë, ju lutem që s'ju kemi ndihmuar, se kjo është ndihmë. Po kjo është shumë ndihmë shumë e madhe. Dëgjojeni edhe një herë tjetër. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të Atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Kujdes pra një term që e dëgjojmë në gjykatë, i përshtatet profilit të pip. Dhe tani A e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit Me rritjen e temperaturave, freskinë e gjejmë tek pijet dhe lëngjet e ftohta. Megjithatë, sipas të dhënave, pirja e ujit të ftohtë, sidomos pas ngrënies, ka shumë rreziqe të fshehura për shëndetin. Perimetri i belit, kur uji i ftohtë zbret në stomak, ai do të ngrohet nga dhjami i akumuluar në këtë zonë. Stomakut do t'i duhet shumë punë dhe energji për të ngrohur temperaturën e trupit dhe rrjedhimisht do të krijojë fryrje të pakëndshme. E gjithë kjo energji nuk përdoret për shkrirjen e yndyrnave, gjë që zgjeron perimetrin e belit. Probleme me tretjen. Pirja e ujit të ftohtë pas vakteve mund të shkaktojë probleme me tretjen. Kjo ndodh sepse temperaturat e ftohta ndryshojnë strukturën e ushqimeve të konsumuara dhe vështirëson tretjen e tyre. Për shembull, ushqimet me yndyrë kanë tendencë të ngurtësohen kur përzihen me ujë të ftohtë. Sa më shumë kohë të kërkojë tretja, aq më të mëdha do të jenë problemet me refluksin acidik. Marramendja, kur metabolizmi has në vështirësi, trupi e ka të vështirë për t'u përshtatur me ndryshimin e menjëhershëm të temperaturës. Për rrjedhojë, organet, përfshirë edhe trurin, furnizohen me më pak oksigjen. Mungesa e oksigjenit shkakton pastaj marramendje. Bllokimi i trurit, rënia e papritur e temperaturës në trup tjetërson shumë funksione fiziologjike. Për pasojë njeriu vuan nga dhimbjet e kokës apo migrena. Kjo është arsyeja përse këshillohet që pijet e ftohta të konsumohen me pipë për t'i dhënë kohë trupit të përshtatet me temperaturën e ftohtë. Truri është shumë i ndjeshëm ndaj temperaturës. Uji i ftohtë ndikon në uljen e temperaturës së gjakut që shkon në tru, duke shkaktuar bllokimin momental të tij. Kjo energji mund të përdorej për të përthithur ushqyesit e marrë nga ushqimet. Kësisoj, në vend që trupi të marrë ushqyesit e duhur, shpenzon energji për të ngritur temperaturën. Më shumë etje. Sa më shumë ujë të ftohtë të pini, aq më të etur do të ndiheni. Uji i ftohtë shkakton humbje më të mëdha të lëngjeve, gjë që do të thotë se pavarësisht se keni pirë ujë, trupi mbetet i dehidratuar. Temperatura e duhur e ujit. Ekspertët thonë se njerëzit duhet të pinë ujë në temperaturë ambienti për të siguruar një hidratim të mirë. Ujin mund ta pini edhe përpara vakteve për të rritur ndjesinë e ngopjes dhe për të mos e tepruar me ushqimin. Mos harroni që uji nuk ka kalori, ndaj mund të pini deri në 2 litra në ditë censurën kemi fitues. Le ta festojmë. Tieri. Dhe kush është i pari apo e para? Profilit të fajtorit më ka thënë Linda e para 143 mbaron numri. Nëse duhet të gjej një peshk aligator që i përshtatet profilit të fajtorit, atëherë po kërkoj një peshk vërtet të madh. Bravo Linda. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, nuk të shkon mendja pa ndihmë fare. Thamë peshqit e mëdhenj, nuk të shkon mendja. Po tani te peshqit fajtor nuk të shkon mendja. Ndonjëherë duhet ta vësh veten në stil në rolin e dëgjuesit. Tani po thjeshta unë jam lodha. Filloni ju. I bëj të vështira. Atë Altin mos fol më. Linda fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice dhe një mm -hmm. dhuratë nga Preciosa. Një katër tremër. Bravo Linda, të lumtë. Fitues të tjerë jo, nuk kemi, i kemi thënë të gjithë. Mirë, duke qenë se jemi në fund të klubit të mëngjesit për këtë uh, ditën e fundit edhe të muajit, maj, fjala e fundit për ty Altin. Ndjes. Olta. Janë punët e Zotit. Bravo. Lori.